Evo kao što je najavljeno, mi, mi ćemo i danas uh, govoriti znači, o nekim temama iz oblasti fikha, odnosno islamskog prava. Prošli put smo govorili o definiciji fikha, šta je to fik, šta je to islamsko pravo, i kako se razvijao fik kroz eh, historijska razumlja. Danas ćemo govoriti uz Allahu pomoć o izvorima islamskog prava ili fikha, o izvorima. Mi znamo da svako pravo ili svaki zakon mora imati svoje izvore. Pod izvorima fikha misli se Pod izvorima fikha misli se na dokaze fikha, na kojima se temelje njegovi propisi suda. To su izvori. Kad kažemo izvor nekog propisa je taj dokaz. E sad te, te dokaze možemo naći u različitim, u različitim izvorima kojima ćemo danas govoriti. Izvori fikha se također nazivaju izvori šerijata. Vi, smo, vi ste vjerovatno čuli uh, o izvorima šerijata ili izvori islamskog zakonodavstva. To su sve, znači, ili izvori islama, sve su to, sve su to isti izvori. Međutim, termin šerijat nije isto što je termin fik. Znači, termin šerijat nije isto što je termin fik. Šta je šerijat? Šerijat prije svega obuhvata sadržaje Kur'ana i sunneta. Znači, ono što sadržava Kur'an i sunnet. Odnosno, kuranske ajete i vjerodostojne hadise poslanika alaihi salatu wasalam. To je šerija. Dok je fik sve ono što je rezultat ljudskog ištihada, odnosno što je rezultat ištihada mučtehida na principima Kur'ane sunet. Moramo da napravimo razpinu šerijeta i fika. Šerijet je ono što je sadržano u Kur'anu i u sunnetu, a fikh je, znači, su rezultati ištihada, plodove ištihada islamskih učenjaka, muštehida, koji su na principima Kur'ana i sunneta došli do određenih propisa i sudova. Znači, ovaj razlika je kako bitna, da je razumijemo. Izvore fikha ili islamskog prava možemo podijeliti na osnovne, osnovne izvore, a to su Kur'an i Sunnet. To su osnovni izvori ili primarni izvori ovaj islamskog prava. Kur'an i Sunnet. I na sporedne, odnosno sekundarne izvore, to su Ižma i Kijas. Znači, e, nisu na istom stupnju ovi izvori. Kur'an i Sunnet su osnovni ovaj, primarni izvori, a Iđma i Kijas su sporedni ili sekundarni izvori. Pa ćemo početi so, s obzirom da je vama poznato, jeli, da dosta znate o Kur'anu, mi ćemo kazati ono na što mislimo da ne znate. Kur'an kao osnovni, glavni izvor fikha ili islamskog prava, Allahova knjiga je objavljena, znači, njegovom poslaniku Muhammedu, alaihissalatu wasalam, zapisana i sakupljena u mushafu. Mushaf je cjelokupni Kur'an, prenesena do nas putem tevatura, odnosno bez ikakve sumnje u njenu autentičnost, al tevatru, tevatur ili mutevatir predaja ili put e, prenošenja je put koji nema nikakve sumnje, koji prenosi toliki broj ljudi, da ne, ne, nije moguće posumnjati u autentičnost te predaje. Tako niko ne sumnja u Kur'an njegovu autentičnost do oni e, koji ne vjeruju u Allaha i sudnji dan i kojima Allah zaprečetio srce. Kur'an je nadnaravan, znači nadprirodan i niko ni od džina ni od ljudi nije u stanju da načini nešto slično Kur'anu. Uzvišen je Allah, jel, to je muđiza Kur'ana, nadnaravnost Kur'ana. Allah je izazvao ljude, džine, da načine nešto slično Kur'anu. I niko nije bio u stanju. Vrste kur'anskih propisa, Kur'anski propisi, odnosno propisi s kojima je došao Kur'an direktno, možemo ih podijeliti na tri vrste. Postoje tri vrste kur'anskih propisa. Tri su vrste kur'anskih propisa. Prvi su propisi koji su vezani za akidu ili vjerovanje, ili ono što se prevodi u intelektualnim krugoma kao dogmu, dogma, dogma jel, dogmatika, E, poput imana ili vjerovanja u Allaha, njegove poslanike, sudnji dan, džennet i džehennem. To su znači prvi propis. I Kur'an dosta govori znači ovim propisima, propisima vjerovanja u gajib stvari ili u skriveni svijet. Propisi, drugi propisi ili druga vrsta propisa su propisi vezani za čišćenje i odgoj duše, koji pojašnjavaju pohvalne osobine kojima je obavezno da se okiti svaki vjernik i one pokuđene ili zabranjene koji se treba otarasti svaki vjernik. Znači to, su, to je druga vrsta propisa. Propisi koji govore o čišćenju i odgoju duše. A ima dosta, znači Kur'an isto ima i tih propisa. Kao recimo što je sura, imamo suru Huđurat, ili sura El Mu'minun, gdje dosta Kur'an govori, uzvišen Allah govori o tim pohvalnim osobinama kojima treba da se okriti svaki vjernik, to jeste cilj Islama i cilj Kur'ana da odgoji dušu, da očisti dušu i da govori o onim pokuđenim ružnim osobinama koji se, koji se ne smiju ili ne bi se trebale naći kod jednog, jednog ovaj, vjernika koji vjeruje Allah i sudnji dan. I ovaj aspekt kuranskih propisa, aspekt Kur'ana je i tekako bitan, jer odgoj duše je i tekako bitan. I u zadnjem džuzu, Amme džuzu, ima dosta sura koji govori o tome, o odgoju čišćenju duše. Jedan kuranski ajet je osnova tih jeli, ajeta ili propisa u kojem uzvišan Allah Đelešanu kaže kad eflaha men zekaha, kad hlabe men desaha. Uspio ili spašen onaj koji svoju dušu očisti, odgoji, a propo je onaj koji je uprlja i ostavi je tako uprlja. I treća vrsta propisa su propisi vezani za riječi i djela, za riječi i djela punoljetnih, odnosno zakonom obaveznih osoba, i to su praktični propisi koje obuhvata fik. Praktični propisi koje obuhvata fik. I njih dijelimo na dvije vrste, a to su ibadeti, odnosno vjerski obredi, i muamelati, odnosno muamelat, propisi koji obuhvataju sva pitanja općeg i posebnog zakona, odnosno propisi koji obuhvataju sva pitanja međuljudskih odnosa, međuljudskih odnosa i međuljudskih, znači, e, poslovanja i kontakata. Znači, ova treća vrsta, a to su e, propisi vezani za riječ i djela punoljetnih zakonov obaveznih osoba, te propise obuhvata fikh. I, sa, I te propise znači možemo podijeliti znači unutrašnja podjela na ibadete, ibadat, to su svi vjerski obredi i muamelat, to su ovaj međuljudski odnosi, ugovori, poslovanje tako da. Kur'an često uh, pojašnjava uh, određene propise. Kada govori o propisima, on ih i pojašnjava i kur'ansko pojašnjavanje propisa možemo podijeliti na tri vrste. Također na tri vrste. Pod jedan imamo sveukupno pojašnjavanje koje podrazumijeva navođenje općih pravila i principa koji su osnova za izvođenje novih propisa. Znači, Kur'an navodi sveukupna pravila ili sveobuhovatna pravila i principe na osnovu kojih se izvode novi propis. Pa ćemo navesti neke primjere. Recimo, kuranska naredba za šuru ili savjetovanje u donošenju odluka. To je kuranska naredba gdje uzvišen Allah Jerašanu kaže Ja'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim wa shawirhum fil amr. I ti se sa njima savjetu. Znači u svojim poslovima, u svojim odlukama i, i jeli, ovaj, pitanjima, ti se sa njima savjetuj, savjetuj se sa ashabima. I to je princip, to je kuranski princip da ne samo vlastodržci i velikani, vladari, da se trebaju savjetovati sa drugima u donošenju važnih odluka, to treba svaki čovjek, svaki vijednik. U donošenju odluka, znači ličnih odluka u svom životu, privatnom, čovjek treba da se savjetuje, da traži mišljenja drugih i tako dalje. Drugi primjer je naredba da se pravedno postupa i sudi. I to je kuranska naredba. I nju potvrđuje kuranski ajet u kojem uzvišnji Allah Đelešanu kaže Inna Allah je amuru bil adli. Uzvišnji Allah naređuje. Allah naređuje e, pravičnost, pravu. To je jedan od općih principa kuranskih. Pravda u svemu. I kada, i kada govorimo i kada sudimo, kada donosimo sudi o sebi i o drugima, pravda se zahtijeva, pa makar ona bila protiv nas i protiv nama najbližih. Imamo također primjer naredba, naredba da se obaveze i obećanja ispunjavaju i to je kuranski propis koji je znači sveobuhvatan, sveukupan, obuhvata sve segmente našeg života. Sve obaveze koje preuzmimo obećanja moramo ispuniti. To je osobina pravi vjernika bez obzira o čemu da se radi, osim ako je haram u pitanju, ako je haram u pitanju, uzeli nešto na sebe, neku obavezu, nismo znali da je haram, tada je nećemo ispuniti. Tada je nećemo ispuniti. A saznali smo da je haram. Uzvišen Allah Đelšanu kaže ja juhledine aminu eufu bilovku. Ovi koji vjerujete, ovi koji ste vjednici, ispunjavajte vaše obaveze, vaše ugovore. I ovdje ću malo, znači, samo se zadržati i naglasiti da je i kako bitno za nas vjernih ovim vremenima da ljudi oko nas s kojima živimo, s kojima smo kontaktima, da ovu osobinu nađu kod nas, da je primijete kod nas, da se ovoga držimo. Nažalost, nažalost, činjenica je, i mnogi se žale jeli da vrlo često, sa, da ne kažem ljudima koji nisu privrženi vjeri, da imaju manje problema nego sa ljudima koji su privrženi vjeri kada su u pitanju obećanja, dogovori, ugovori. Pa kaže, radim s nekim tamo ljudima koji niti klanjaju, niti se drže vjere, ali ako dogovori, se on ispuni svoje. Međutim, kaže, kad radim s ljudima, s vjernicima, vrlo često mi se deš, desi da naiđem na ljude koji ovaj koji ne ispunjavaju svoj ugovor. Kaže, posudiš mu novac, vraću te za mjesec, ne vrati za godinu, pa za dvije. Pa onda kažem, e, dogovorimo neki posao da ga uradi ovako i u tom roku, on ga ne uradi nikako treba, ni u tom roku, tako dalje. To su stvari koje se ne smiju naći kod, kod jednog vjernika. E, druga vrsta kuranskog pojašnjavanja je uopćeno, uopćeno pojašnjavanje koje podrazumijeva navođenje propisa u jednoj uopćenoj formi koja traži dodatno i detaljno pojašnjenje. Znači, Kur'an često navodi, recimo ovo je najčešće u Kur'anu, to je naredba za namaz i zekijat, odnosno naredba za obavljanje namaza i davanje zekijata, te uzvišnji Allah Đelšanu kaže Fimu salate wa atu zekat. E, obavljajte namaz i dajte zekat. E sad kako? Obavljati namaz i sve one detalje nemamo u Kur'anu, njih možemo naći svakako u sunnetu, zato je došao sunnet, odnosno poslanikova praksa i pojašnjenje koji detaljno, znači poslanika nije salatu sam pojasnio kako se klanja koji namaz, kada se klanja, šta je e, farz, a šta je sunnet i tako dalje. I u jednom sume hadisu je kazao poslanik a.s. Sallu kema ra'etu muni usalli, klanjajte kako ste mene videli da klanjam. Znači, Džibril je došao ili dolazio poslaniku a.s. pojašnjavao mu svaki namaz, njegovo vrijeme i način klanjanja. Pa, poslanik Ali Isolat Vesan, kada je to prenio i pokazao shabima, praktično rekao im je, klanjajte kako ste mene vidjeli da klanjate. Znači, bilo je tu dosta, dosta, ili imamo dosta hadisa koji govori o temi namaza, poslanikovog namaza, njegove forme i tako da. Također, za ovo drugu vrstu pojašnjenja imamo i dozvolu trgovini, a zabranu kamati. Kur'an dozvoljava trgovinu, a zabranjuje kamatu. Pa kaže uzvišeni Allah, wa halallahu al-bay'a wa harrama riba Allah je dozvolio trgovinu, a zabranio je kamatu. E sad šta je u trgovini dozvoljeno? Šta je kamata i šta sve podrazumijeva kamata? Nije objašnjeno u Kur'anu, nego je objašnjeno u sunetu. U sunetu je došlo pojašnjenje halal i haram trgovini. Koja je trgovina halala, koja je haram? I šta se podrazumijeva sve pod kamatom? Šta se ubraja u kamatu? I treća vrsta kuranskog pojašnjenja je detaljno pojašnjenje i ono je najrijeđe u Kur'anu. Detaljno, kada Kur'an govori o nekim propisima, detaljno pojašnjava i to je najrijeđe u Kur'anu, to podrazumijeva znači, navođenje propisa u detaljnoj formi. Kao na primjer, raspodjela ostavštine umru, raspodjela nasljedstva. Kur'an o tom je detaljno govorio. Jel? Govori u nekoliko kuranskih ovaj, sura, i objašnjava tačno kome šta pripada. Kome šta pripada uh, od nasljednika, znači od, od stavštine umrlo. Također, pitanje razvoda brak. Kur'an detaljno govori o tome. Pitanje razvoda braka. Čak ima, imamo jednu kompletnu sur koja se zove Et-Talak. I također neke kazne, šerijetske kazne ili sankcije kao što je kazna za blud. E, Kur'an precizno govori kakva je kazna za bludni, bludnika, e, za krađu, za drumsko razvojništvo, potvaranje čestitih vjernica i tako dalje. Međutim, ova vrsta e, kuranskog pojašnjavanja propisa je rijetka. Kur'an ne ide detaljno znači, u pojašnjavanje svih propisa koje navodi, vidjet ćemo zašto na kraju. Ovi propisi kojima govorimo, bilo da su oni sadržani u Kur'anu i Sunnetu, oni su usko povezani sa akidom, sa vjerovanjem. Vidjet ćemo, navjećemo neke primjere ovaj, kako je akida ili kako je iman povezan sa, sa, sa šarijeskim propisima. Či znači, zanimljivo je da su propisi sudovi Kur'ana usko povezani sa akidom, odnosno sa pitanjima vjerovanja kao što je vjerovanje u Allaha i sudnji dan. Naprimjer, u kaznenim propisima, <clears throat> Rekli smo sada da Kur'an detaljno govori o kazni za blud, pa kaže uzviše Allah sura Nur, A'udhu billahi min shaytan rajim, Az-zanijetu az-zani fajlidu kulla wahidi minhu va mijete dželde, ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر pa kaže neka vas e, kaže bludnika i e, bludnicu i bludnika e, izbičujte sa stotinu udaraca bićem svakog od njih i neka vas pri vršenju Allahovih propisa ne obuzima prema njima nikakvo sažaljevanje ako u Allaha i ona svijet vjeruje. Znači ovdje se ovaj propis veže usko za vjerovanje Allaha i ona svijet. Odnosno za akir. Ovdje vidimo da je širijeska kazna za neoženjenog bludnika i bludnicu stotinu udaraca bićem, dok širijeska kazna za oženjenog bludnika i bludnicu se ne navodi. Ona je bila, e, to je bio ajet ili jedan kuranski koji je derogiran, derogiran je znači njegov tekst, ali ostao je propis. Ako ste nekada čitali ili učilo derogaciju Koranu, to je primjer gdje je derogiran tekst tog ajeta, ostao je propis, a to je da za oženjenog i oženjenu da je ovaj, smrt kamenovanja. Tako su znači drugi kuranski sudovi propisi usko povezani sa vjerovanjem ili akidom, jer je akida osnov svih propisa i njihov oslanac. Bez akide nema ovaj nema efikasnih sankcija, efikasnih propisa. Zato je Kur'an više govori, kaže, o moralu, više govori o odgoju duše, a sa, malo e, govori ili došao je sa dosta manje tih praktičnih propisa i sankcija, zato što <clears throat> je e, bitnija čistoća jedne duše. Od sastavnih dijelova akide je vjerovanje u Allah i sudnji dan i samo povezivanje propisa sa njima posjeća čovjeka da su to Allahovi propis. In kuntum tu minune billahi ili umil ahir. Ako vjerujete u Allah i sudnji dan, to je Allahov propis. Samo povezivanje znači ti propisa pravnih podsjeća čovjeka da su Allahu propisi, nisu ljudski. I to im daje veličinu. A ono što je od Allaha mora se poštovati i sprovoditi. Ono što je od Allaha mora se poštovati i sprovoditi. I to je ono što ovaj, što je ogromno i veliko u, u, u prsima i u duši jednog vjednika. Kad je to Allahu propisi. Odnosno u, u srcu onoga E, znači koji je čvrsto prihvatio Allaha za svoga gospodara, njemu se pokorio. I ti se propisi ne smiju mijenjati. Isto tako to nas posjeća da onoga ko suprotno postupa Allahovim sudovima i propisima, na onom svijetu čeka bolna patnja. Ako ga na ovome svijetu ne stigne, je li Allahova kazna? Na ovome svijetu ga čeka bolna patnja. Posebno kada su pitanje velike zabrane, velike propisi, kao što je pitanje la, laži, krađe, bluda, kamate i drugi stvari koji su veliki, znači veliki gliz. Najviše detaljnih kuranskih propisa je došlo u vezi sa akidom i ahlakom. Znači najviše tih detaljnih propisa koje je Kur'an detaljno pojašnjava došlo je u vezi sa akidom i sa ahlakom. A što se praktičnih propisa i normi tiče, većina ih je u Kur'anu došla u sveukupnom i opće, općenitom, a ne u pojedinačnom detaljnom obliku. Uzvišeni Allah je ostavio poslaniku, ali i salatu osama, da pojašnjava praktične propise, prije svega fikske propise iz oblasti ibad, ibadita i muamelata, da ih pojašnjava jer su oni u Kur'anu navedeni u općoj ili općenitoj formi. Zbog čega je to tako? Zbog čega je uzvišen Allah ostavio to poslaniku, ali i salatu osama? Zbog toga što bi detaljno navođenje svih propisa i normi koje su potrebne uh, za jedan život na ovome svijetu u Kur'anu, znači izvelo sam Kur'an iz njegovog prvobitnog cilja, a prvobitni cilj Kur'ana je hidajet ljudima, odnosno uputa ljudima, uputa i smjernice ljudima. To je prvobitni cilj Kur'ana. Zato Kur'an više govori o vjerovanju Allaha i u sudnji dan, i o ahlaku, o akidinu, o gajb stvarima nego o šerijeskim propisima. Više govori. Znači ovo su neke najvažnije stvari koje su vezane za Kur'an kao prvi i glavni izvor islamskog prava ili fikha. Drugi izvor islamskog prava ili fikha je kao što vam je poznato sunnet i on je drugi po redu i važnosti izvor islamskog prava. Drugi po redu, drugi po važnosti I mnoge stvari smo već sada spominjali vezane za sunnet kada smo govorili o Kur'anu i kada govorimo o Kur'anu neminovno je da, da spominjemo sunnet i oni su usko povezani. A sunnet kao što vam je poznato je sve ono što je preneseno od poslanika ali i salatu vesela mimo Kur'ana, znači mimo Kur'ana, što spadaju njegove riječi i djela i prečutna odobravanja. Riječi i djela i prečutna odobravanja. Sve ono što je preneseno od njega. Neki dodaju da tu spadaju njegove uh, fizičke i moralne osobine koje se bilježe čak i prije poslanstva, prije njegove 40. godine, da sve to obuhvata, sve to obuhvata sunet. Da je sunet izvor islamskog zakonodavstva ili fikha i zakona, to potvrđuju mnogi dokazi. Mi ćemo najsamo neke njih dosta gdje uzmišljen Allah Želešanu kaže Kul atiullaha wa rasul, reci pokoravajte se Allah poslaniku. Pokoravajte se Allah poslaniku, ovdje uzmišljen Allah navodi odvojeno. E Allah je poslanik. Drugi ajet, uzmišljen Allah Želešanu kaže Fe intenaza'tum fi še'in fe rutuhu ila Allahi wa rasulim kuntum to minuna billahi ili omil aqim. Pa ako se u nečemu raziđete, obratite se Allahu i poslaniku. Obratite se Allahu i poslaniku, ako vjerujete u Allaha i sudnji dan. Znači opet, ovaj, vezano za vjerovanje u Allaha i sudnji dan. Ova dva kuranska ajeta su dokaz da je poslanikov sunet, odnosno poslanikova praksa, ono što je on govorio, što je radio, da je to izvor šarijeta, da je to izvor za, uh, fikha, izvor zakonodavstva. To potvrđuje, potvrđuje mnogi hadisi. Ja ću navesti, jeli, dva hadisa. Jedan je poznat, nadam se da i drugi, jel A prvi hadis govori o onoj trojici koji su došli do Aisha i radijal Lana i pitali o životu poslanika ili slatu sallam njegovom ibadetu. Kada im je kazao, oni kao da su to smatrali da, je to, da to nije dovoljno. Pa pa jedan od njih rekao i zavitovao se da neće se ženiti nikad. Neće znači sebi dozvoljavati taj halal, to uživanje, jel? drugi je se zavjetovao da će stalno postiti, da će uvijek biti u ibadetu, neće nikada jesti, jeli, neće provesti nijedan dan bez posta, a treći da će stalno klanjati, cijelu nuđe, neće spavati. Kada je poslanik Ali Islalat, još sam čuo za njih trojicu, kazao je, jel ja sam najbolji od vas i najbogobojezniji, ja i postim i, i, je, ovaj, i jedem, ne postim, ja, ja se ovaj, ja klanjam i ostavljam namaz, jeli, misli se na noći namaz na file, i također ja se ženim. Kaže, pa ko ne želi moj sunnet, ne pripada meni. Ko ne slijedi ili odbija moj sunnet, moju praksu ne pripada meni, to jeste nije na mome putu. Nije na mome putu. Što je dokaz da je jeli, sunnet također izvor šarijeta. U jednom hadisu poslanika alaihi sallatu wasallam je rekao, ma emartukum bihi fafuduhu wa ma nehejtukum anhu fentehu ono što vam naredim to prihvatite uzmite a ono što vam zabranim toga se klonite kada je u pitanju sunnet kao izvor fikha postoji iđma islamske uleme ili konsenzus jednoglasno mišljenje da je sunnet izvor islamskog prava i to je eh, potvrdila njihova praksa i do dan danas praksa islamske učenjaka to potvrđuje U dijelu Sulemul Usul ila Ilmul Usul stoji praktični konsenzus, znači to je praktični konsenzus od vremena Allahova poslanika sellem, pa do današnjih dana jeste da je sunnet šerijatsko-pravni argument iz kojeg se izvode propis. Da je sunnet šerijatsko-pravni argument iz kojeg se izvode propis. Znači nema među uh, ovaj, učenjacima ehlu sunneta ili sunnitskog predeljenja, nema razmiloženja po tom pitanju. Sunnet je drugi izvor šarijata, drugi izvor fika islamskog prava. Postoje racionalni argumenti, pa ćemo navesti ili racionalni argument, ako se privati da Allah uposani, sallallahu alaihi sallame, ne pogriješi u dostavljanju i objašnjavanju objave. To moramo prihvatiti. Ne pogriješi u dostavljanju i objašnjavanju objave, što je jedna od temeljnih postavki vjerovanja u Božije poslanike, to je jedan temelja vjerovanja, ko ne vjeruje u to, njegova vjera upitna, onda je nužno vjerovati da su njegove riječi i djela drugi izvor zakonodavstva. Znači, ako on ne griješi u prenošenju objave i objašnjavanju objave, onda je nužno vjerovati da su njegove riječi i djela drugi izvor zakonodavstva, jer njemu je naređeno da pojasni da pojasni ono što je nejasno od objave i ono što je potrebno pojasniti. To je obaveza svih poslanika bila. Jer uglavnom je objava dolazila u općenitoj formi, vidjeli smo da je malo tih detaljnih propisa koji su objašnjeni u Koranu. Jer cilj objave, cilj Allahove riječi koja se prenosi nama preko poslanika ili sl. nam jeste da uputi ljude, da im otvori, da im otkri istinu o životu, o Allahu, o da li poslije život, poslije smrti i kakav je to život. S obzirom da, jel, da je vrijeme isteklo, ovdje ćemo se ovdje ćemo stati pa ćemo nastaviti u drugom dijelu ili u drugom predavanju